wa ala ndiyo unwani ya khutba yetu ya leo. Katika msikiti huu wenye kubarikiwa biidhnillahi jalla wa ala. Fa ummatuna ayuha alahibba fi amasi alhajati ila ma'rifati khaliqiha wa ilahiha fi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula kwa hakika kabisa umma wetu una haja kubwa tena iliyokubwa mno katika kujua majina ya Allah yaliyo mazuri na sifa za Allah zilizotukufu kwa hakika kabisa kuyajua hayo katika ile namna ambayo mja anatakiwa ajue kuna athari kubwa mno katika maisha ya viumbe katika dunia hii ili umma uweze kustakimu sawa sawa na ukae kwenye khashia ya kumwogopa Allahu jalla wa ala hapana budi kwa umma kumjua muumbaji wake hapana budi kwa umma kujua majina ya Allah jalla waala hapana budi kwa umma kujua sifa za Allahu jalla waala na ndiyo maana Allahu jalla waala unapoisoma Qur'an ambacho ndicho kitabu chetu amejiintroduce amejieleza amejifahamisha kwetu sisi yeye ni nani na sifa zake ni zipi hayo si majina tu wala si sifa tu kwamba zijae kwenye kitabu cha Allahu jalla wa ala la pana madhumuni ya Allahu jalla wa ala katika kujielezea na hivyo ukiangalia hata kwa mitume wake mbalimbali mbali, alipokuwa akiwakabidhi neno lake wahi wake basi alijitambulisha kwao kwanza ili wamuelewe soma suratu taha utaona Allahu Jalla wa Ala pale alipomchunga chunga Musa mpaka akafika katika turi Saina cha mwanzo akaanza kujieleza kwa Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri inna saata atiyatun akadu ukhfiha ila akhir al-aya hivyo ndivyo ambavyo Allahu jalla waala ametaka nabii wake Musa amjue na kule kujieleza kwetu sisi kwenye Qur'anul Karim kwa sifa zake na majina yake ametaka Allah waja wake wamuelewe wamtambue wafahamu majina yake ni yapi na sifa zake ni zipi katika misingi ambayo wameitaja alulama ndugu zangu waislamu kwa hakika umma wowote ule hautoweza kukaa sawa sawa wala kutengemaa ila mpaka pale umma huo utakapomjua muumbaji wake ukamfahamu vizuri kama alivyotaka kufahamika kwa hoja wake ndipo watakapoweza kujenga khashia katika mioyo yao wakaweza kujisimamia wenyewe pasi na kuchungwa chungwa akiwa hadharani akiwa faragha mtu atakuwa anachunga anajua anaelewa uwepo wa Allahu jalla wa ala anafahamu anajua utukufu wa Allahu jalla wa ala na ndio maana akaitaja kwa sifa mbalimbali kwamba yeye alim ikifahamika hiyo katika namna yake wallahi tutaishi kwa hashia kubwa sana katika dunia ya kumwogopa Allah ikijulikana kwamba yeye ala kulli shay'in qadir wallahi tutaishi tutaishi kwa heshima kubwa mno ikijulikana kwamba yeye ni halim wachilia mbali katika ile nafasi ambayo wanasema kwamba hapo amejifahamisha katika aya a'dhamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi pale amejiintroduce Allahu jalla waala katika namna ya ajabu kabisa lau kama waja watafahamu na kuelewa wallahi tutaishi kwa unyenyekevu mzuri sana wa kumtii Allahu jalla waala na tutaishi katika utaratibu ulio mzuri mno katika dunia hii na wallahi tukiyafahamu majina ya Allah na sifa zake kwenye kile kiwango ambacho Allah ametaka sisi tumfahamu wallahi tutalala milango wazi hakuna mtu atakayemdhuru mtu hakuna mtu atakayeiba cha mtu kwa sababu kila mmoja anajua na anayakini kwamba Allah anamuona anamsikia na anajua anachokifanya na kila mtu atakuwa na khashia ndugu zangu waislamu fa fi sahihaini katika sahihi mbili min hadithi ummi almu'minin Aisha kutokana na hadithi ya ummu almu'minin Aisha annahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal kama mtume kasema ana a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya mimi yani mtume ana a'lamukum billah mimi ndiyo mjuzi zaidi kuliko nyote nyinyi kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala mimi ni mjuzi mno na kwa ajili hiyo wa ashaddukum lahu khashia mimi ndiye mwenye khashia kubwa zaidi kuliko nyote nyinyi ya kumwogopa Allahu jalla wa ala famanzilatu llahi 'inda al fi qalbi nafasi ya Allah famanzilatu llahi 'inda al-'abd fi qalbi nafasi ya Allah kwa mja wake kwenye moyo wake ala qadri ma'rifatihi iyahu wa ilmihi bi nafasi ya Allah jalla wa kwenye moyo wa mja wake iko nafasi hiyo kwa kiwango ambacho mja huyo anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na ana elimu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kila elimu ya kumjua Allahu jalla wa ala ikiongezeka ndiyo nafasi ya Allah jalla wa ala katika moyo wa mja wake inapozidi kukua قال ابن القيم رحمة الله عليه رحمة واسعة amesema ibn al-qayyim Allah amrehemu kwa rehma za wasaa kabisa ibnul qayyim anasema wa kullama wa kullama kana al-abdu wa kullama kana al-abdu billahi a'lam kana lahu akhsha wa adall وكلما كان العبد بربه au billahi a'lam ibn al-qayyim anasema kila ambapo mja amekuwa kwa Allah ni mjuzi zaidi kana lahu akhsha basi mja huyo ndo amekuwa mwenye kumwogopa zaidi Allah kila elimu yake kwa Allah inapokuwa basi mja huyo ndipo anapokuwa na hashia zaidi wa adhal na anakuwa mdhalilifu zaidi ukiona umma hauna hashia hauna woga hauna kudhalilika mbele ya Allahu jalla wa ala maana yake umma huo hauna maarifa ya kutosha ya kumtambua Allahu jalla wa ala yazingatie maneno ya Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wa kullama kana al-abdu billahi a'lam na kila ambapo amekuwa mja kwa Allah yeye ni mjuzi zaidi anamjua zaidi Allah anamsoma zaidi Allah anamuelewa sana Allah fi asma'ihi wa sifatihi anamfahamu vizuri fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asmaihi wa sifatihi kila mja anapokuwa hivi kana lahu akhsha ndio anakuwa kwa Allah mwenye kunyenyekea zaidi wa adhal na ndio anakuwa kwa Allah mdhalilifu zaidi ukimwona mja anafanya vituko mabarabarani anatembea uchi mabarabarani anafanya visa mabarabarani hii sikiliza kipande cha mwisho cha maneno ya Ibn al-Qayyim anasema wa kullama kana al abd bihi ajhal na kila ambapo kila ambapo mja amekuwa kwa Allah ni mjinga kana lahu ajra basi mja huyu amekuwa ni mshupavu zaidi kwa hiyo ukimuona mtu ameshupaa anafanya maovu anakata viuno hadharani anapita na magoma na miziki hadharani mbele ya watu hajali kwamba yuko Allahu jalla waala ukimwona mtu anafanya visa anaiba anazini analewa maana yake huyu mtu ajhal billahi jalla waala mjinga mno kashindwa kumjua Allah jalla waala na ndiyo maana amekuwa ajra ameshupaa zaidi hamna maarifa kulama kana alabdu billahi alam kana lahu akhsha kila mja anapokuwa kwa Allah ni mjuzi zaidi basi ile khashia inajengeka wenyewe inma yakhsha Allah min ibadihi alulama ndivyo Allah asemavyo kwa hakika wamchao Allah kwenye waja wake alulama ndio wenye khashya wal hiya alkhawfu almashubu bililm khashya ni hofu yenye kufuatana yenye kufuatiwa na elimu si kitu cha mtu kujidai jidai si kupretendi khashia huwezi kuipata kama huna elimu inma yakhsha Allah min ibadihi alulama na ndio maana alimam Ahmad ibn Asim al-Antaki yeye akasema man kana billahi a'raf kana bihi akhwaf man kana billahi a'raf yule ambaye amekuwa kwa Allah yeye ni mjuzi mno anamjua zaidi Allah kana bihi akhwaf basi huyu amekuwa kwa Allah ni mwenye hofu zaidi kwa hiyo kila maarifa yakiongezeka ya kumjua Allah ndiyo hofu inapojengeka katika moyo wa mtu nafasi ya Allah kwenye moyo wa mja wake ni pale mja anapokuwa na maarifa ya kutosha kuhusu Allah na anapokuwa na elimu ya kutosha kuhusu Allah akasema mwingine katika salaf waliotangulia nyuma akasema man arafa Allah ahabba wa man ahabbahu ata'a fa inna almahabbata taqtadi ta'a man arafa Allah ahabba yoyote mwenye kumjua Allah atampenda huwezi kujua sifa ya Allah ghaffar alhalim ukaifahamu kisha ukakosa mapenzi ya kumpenda huyo labda awe mtu hajaifahamu man arafa Allah ahabba mwenye kumjua Allah atampenda lazima wa man ahabbahu ataa na atakayempenda Allah lazima atamtii fa innal mahabbata taqtadi taa kwa sababu mapenzi yanahukumia taa hivi ndivyo ilivyo kwa hiyo ukituona tulivyoshupaa na umma namna unavyokwenda na hali ya umma kila mmoja anaiona inakupa picha kwamba yale unaoyasikia nasaluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa ni nyimbo ambayo haijafahamika wanaimba hawajafahamu katika ile maana yake katika kile kiini chake kwenye ile nafasi yake mtume amesema Allah na majina tisini na tisa atakayehifadhi ataingia peponi kuhifadhi si kuimba ndugu zangu waislamu ndio maana twahimiza siku zote na ukitembelea kwenye durusi zetu siku zote mbiu yetu ya mgambo tauhid watu wasome tauhid watu wasome aqida ni kwa sababu walimu wetu wanaelewa kutokana na yale yaliyofunzwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na yale waliozungumza masahaba na yale waliozungumza matabi'in na yale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 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض ومن آياته سيكون إنجيزي الله جل وعلا أنا كتكوة أن لي جنب فلاني وتوانا وزوانه الحافظ بن كثير alipokuwa akizielezea aya hizi kwenye tafsiri yake kila anapopita wa min ayatihi akataja kisha katika aya za Allah adallatu ala adhamatihi zinazojulisha juu ya utukufu wake sisi twatakiwa tuhisi ule utukufu wa Allah yasiwe ni maneno allati turaddiduha al-alsina turaddiduha al yanayorejeshwa na ndimi za watu soma Qur'ani utaona wa ayatul lahum wa ayatul lahum wa ayatul lahum Allahu jalla wa ala anajielezea kwako wewe anajiintroduce anataka wewe umwelewe hivyo ukishakumwelewa hivyo utafika pale Allahu jalla wa ala anapotaka ufike kujua majina ya Allah na sifa za Allahu jalla wa ala jambo hilo litakufanya uwe na kitu kinachoitwa al-ubudiyyatul qalbiyya al-ubudiyyatul qalbiyya unyenyekevu, namna ya kuabudu kimoyo. Isifike pahala ukawa unasimama kiwiliwili tu hapa, pahala pengine ikawa umekaa attahiyatu, alafu unasikilika unasema alhamdulillahi rabbil alamin. Maana yake upo physically, huko mentally, ukijua sifa za Allah na majina yake matukufu ukiyafahamu anaoyazungumza kwenye kitabu chake utakuwa na al-ubudiyatul qalbiyah na utakuwa na mahabbat almahabbatu alqalbia mapenzi ya kimoyo sio ya kimaneno na ndio maana ukisoma katika ibada za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tizama katika hadithi ambayo ameisimulia al-Imam al-Bukhari min hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa ala alihi wasallam alikuwa mtume swala na salamu zio juu yake idha tahajjada min al-laili anaponyanyuka usiku kufanya ibada za usiku qala mtume alikuwa anasema allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard allahumma laka lakal hamdu anta nuru samawati wal ard ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن huyu anamjua allahu jalla waala amesimama katika ibada unahisi ukisoma tu ya maneno kwamba kuna alubudiyatu lqalbia baina ya mtume na allah jalla waala huyu mtu hii ndo ibada anaiingia laka lhamdu fi lsamawati walard walaka lhamdu ولك الحمد رب السماوات والارض ومن فيهن صفه جمع كوكمليف نزك ووي مولا ملزي ومبينغنا ارضي نولقوامك تمبينغنا ارضي انت الحق ووني وحقي ووعدك الحق اهدياكني حقي وقولك الحق قولياكني حقي ولقاؤك حق نمكتان ووني جامل حقي ubudiyatul qalbia unaiona kabisa katika maneno haya ya mtume aliyokuwa akimwambia Mola wake katika ibada ukifika kiwango ukawa unaabudu na al-ubudiyatul qalbia na mahabbatul qalbia wallahi utaionja ladha ya imani na utauona utamu wa dini ya Kiislamu na wallahi umma ukifahamu kwenye kiwango hichi utatengemaa utakuwa ni umma mwema kweli kweli kweli maneno haya yasemayo mtume akiwa mtu anayesema katika hali ya ubudiyatul qalbia na mahabbatul qalbia huyu mtu lazima atakuwa ni mtu wa aina nyingine kabisa tuna haja kubwa ukiona hali ya umma tulivyo na mambo yanayofanywa na umma huu unaojiita ni umma wa Kiislamu unapata picha kwamba hawa watu wanataja yale maneno zile sifa za Allah na yale majina ya Allah wanayataja lakini bado hawajayaelewa hawajawa na kitu kiitwacho al-ubudiyatu al-qalbiyya wala hawana mahabbatu al-qalbiyya ndugu zangu waislamu maudhui ni ndefu na hatuwezi kuikamilisha kwa wakati wa